Var när hösten över sin dräng vill han ej slava, strykall han hava. Man är ej herre om ej man är sträng och orkar giva bra med däng. Till exempel om man kommer in på en restaurang och för att bli serverad en fiskbik som luktar lite sådär alla Lazarus, så dyker man själv förstås på källarmässan. Källarmässan på hovmässan. Hovmässan på kypan. Kypan på smörgåsnisse och smörgåsnisset tar och sparkar till källarmästarens katt. Ack ja, sådant är livet. Innan löven har gått och en ram sjuder av ilska över det friska och giver översten till skandal. Översten bliver liksom gal. Herr överste löjtnant säger han stramt, obehag för er skull, horribel. Vi här efter till att droppen över mera. Straffexercis ska de ha, de nöterna. Straffexercis, jag kommer ihåg det. Straffexercis. Överstelöjtnanten naturligtvis på kaptenen, kaptenen på löjtnanten, löjtnanten på sergeanten, sergeanten på korporalen och korporalen framför truppen, någonting i den här stilen. Tack era flingförstenade träskallar. Här ska en gå och stå och ta ovett för sådana där stackare mänskara matapor som ni, era blixtbombarderade bulvaner. Har ni tarmar i skallen istället för hjärnor? Ni går ju som gamla avdankade barnmorskor på hemvägen. Giva! Rättning! Höger! Mittå! Bravo! Bort! Och jag båda spenderat Väntar hum på kapp Allt jämt